yohanna simore jeenayi ɗo yahata ɗo o wirti gorko gooto jibininaaɗo e ngumdam almuɓe makko naamnimo mbii ceerno ko waɗi o gorko jibina e ngumdam ko sababu bakkatuji makko walla ko sababu bakkatuji jinnaaɓe makko o jaabi o wii o jibidinaaka e ngumdam wona sababu nde bakkatuji makko wona sababude bakkatuji jinnaɓe makko o wumiri ko bele bawde allah ina peeña e makko ɗo e ñalawma ina heddi ala e sago mbaɗen golle nelɗo mi o jamma nana ara sahamo hay goto wawa gollade ɗo gonmi e aduna ɗo ko min woni annore makko caggal nde o haali ɗum o sirƴi e leydi o jiiɓi cirƴe ɗe o momi ɓakkere nde e gite gumɗo o wi ɗum ya sulmoyo e mbalka silowe nden inde firtata ko nelaɗo gumɗo o yehi toon sulmi arti ina wumti hoddiɓe makko wiyannoɓe mbo adan omo yeloɓe mbi mata wona o gorko jooɗo tono ina yelo ɓe goni e wiide ko kanko wodɓe ɓe goni e wiide ala wona kanko ɓe nandu tan nden gorko o e hoore mum wi ko min tigi ɓe namnimo ɓe mbi nden noon holino gumtirɗa o jaabi o wi ko gorko mbiyeteɗo yeesu o jiiɓi ɓakkere moome gitam wimi yaa sulmoyo mbalka silowe njaami caggalde culmimi mbattumi yiide ɓe mbimo hole to on woni o jaabi o wi'i mi anndani nden ɓe gaddani farisee en gumnoɗo o ndekete ñalawma mo yeesu waɗi ɓakkere wumtinimo o ko ñalawma e foftere wonno farisee en ɓe namnimo holino wumtiri o wiɓe o mom ɓakkere he gitam culmimi tan jiimi huunde e farisee en ɓe goni e wiide gorko baɗɗo ɗum o wawa ummade to allah gato rewani yemirore ñalawma foftere nde hono wodɓe ɓe goni e wiide honino bakkodino wawirta wadde kawisaji mbaɗi ni ɓe pecci farisa en ɓe mbi gorko o kadi ande ko kalɗa e makko an mo wumtini o o jaabi o wi ko o annabi ma ardiɓe yahuda en ɓe noddi jinnaɓe makko namni ɗumen so tawi ko gumnoɗo nde puɗɗi gonɗinɗe ko gumtinaɗo ɓe namniɓe ɓe mbi beele oɗo ko ɓiyon mbiɗon o jibidina koye gumdam nden noon holino wumtiri jinnaɓe ɓe njaabi mbi min gandi tan ko ɓi amen kadi o jibina ko e gumɗam kono min ganda holino wawiri yiide joni walla holi gumtinɗomo namnoɗemo ko mawɗo o mbo wawi jabanade hoore makko jinnaɓe ɓe mbiri noon ko ina kulno ardiɓe yahudu en ɓe gati yahudu en ɓe ɓamdino yaltinde batirde kala ɗirlitiɗo ko yeesu woni almasihu o ko ɗum waɗi jinnaɓe ɓe mbi ko mawɗo namnoɗemo farisa en ɓe nodditi gumnoɗo o mbi ɗum haaldu allah amin nganndi o gorko ko bakkudinowo o jaabi o wi'i mi annda tawi ko bakkadinowo walla ala kono mboɗo anndi geɗel gootel komi gumnooɗo te jooni mboɗa yiya ɓe mbimo holi ko o waɗi e ma holino o wumtinirma o jaabi o wi'i mi haalanino on kono on jaɓaani heɗaade me hono ko waɗi mi jiɗɗon mi haalana on ɗum kadi gonngol make jiɗɗon onon ne ko wontude almuɓe makko ɓe jennimo ɓe mbi ya won almudo on gorko kono minen komin almuɓe muusa amin gandi allah haaldi e muusa kono kanko min gandani holi to ummi gorko o jaabiɓe wi he ndaw ko hawni on ganda holto immi ndenne de o wontini kam eɗen gandi allah heɗotako bakka ɗinoɓe kono kala nuɗɗuɗo baɗowo sago makko oɗo heɗoto ɗum gila awlan hay goto meeɗa nanɗe guntinɗo jiɓinaɗo o he gumɗam hina haale sinno o gorko immaki to halla o wawata no waɗɗe hay hunde ɓe jaabimo ɓe mbi koye bakkati jibineɗa an fo no potirɗa mbiya aɗa jangguina min ɓe beddimo boowal yeesu nani ɓe beddima mo boowal nden o yiitimbo o wimbo beele aɗa gonɗini ɓi neɗɗo o gorko o jaabi wi ceernajo holli kanko mbeɗe mboɗa waawa gonginɗe mbo o wimo a yimo kadi ko kanko haaldata e ma gorko o wi jomiraɗo mi gonɗini o sujjanimo nden yeesu wi'i addimi e aduna he ko mbele ñaawoore ina waɗa wumɓe ɓe ngumta yiyooɓe ɓe nguma huunde e farisa'en wondunooɓe e makko ɓe nani ombo haala ɗiin konngoli mbiimo mbele minen ne komin wumɓe o wi'iɓe sinno ko on wumnooɓe on tawetaake bakkaat jooni noon tawde mbiiɗo no ɗon njiya bakkat fawtotaako on